المملحة نمكدان احضر بياور رنه زنگ خورد ترکضو میدود قال رجل جالس في شرفة منزله لزوجته حبيبتي أحضري لي المملحة لو سمحت فقالت زوجته قم وأحضرها بنفسك فأنت أقرب إلى المطبخ أنا متعبة جدا فجأة رن هاتفها في المطبخ فقامت تركض نحوه ولما فتحته وجدت انها رسالة من زوجها وقد كتب لها المملحة بجانبك مردی که در بالکن خونش نشسته بود به همسرش گفت عزیزم لطفا نمکدون رو برام بیار زن گفت بلند شو خودت بیار تو از من به آشپزخونه نزدیکتری من خیلی خستم ناگهان گوشی خانم از توی آشپزخونه زنگ خورد و زن بلند شد و دوان دوان به سمت گوشی رفت وقتی گوشی رو باز کرد دید شوهرش بهش پیام داده و نوشته نمکدون کنارته